There are no typical murderers. Some plan their crimes meticulously, while others kill on impulse. В мире происходит пиздец каждый день, но тебя волнует только твоя теплая постель. Ты нашел покушать сына, ты нашел вчера загреть. Ты не ценишь это пидор в мире голодающих детей, многих больше. Те, Тем твоей подруги побывают членов толще. Я такой же, как и все зеленые рощи. Вырастал, не считая, выживал на бабушке на пенсии тебя в кормушке было золото Мы с парнями начинали убиваться хмелем солодом После догонялись месяц, а потом уколами Как я соскочил, могу базарить Я не буду теплую квартиру портить холодом Это бесполезно объяснять тупому что-то там Потому я лучше просто захвачу нам по ножам Перережем глотки вам, вниз бегом по этажам В происходит пиздец твоя теплая постель В мире происходит пиздец каждый день Но тебя волнует только твоя теплая постель В мире происходит пиздец каждый день Но тебя волнует только твоя теплая постель Face. Hate love. Зеленая роща, ремя, гэнг